вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці фармальнай нагодай шукаць у беларусі сляды французскага паэта геома апалінера сталі сёлетнія 125 угодкі ягонага нараджэння Традыцыйна сцвярджаецца, што радавое гняздо кастравіцкіх а менавіта з гэтага гнязда паходзіць кастравіцкі апалінер у даражковічах пад наваградкам. І вось у мінулай перадачы на гэтую тэму мы шукалі тыя даражковічы ў кнігах, на мапах і ў рэчаіснасці, але не знайшлі. Стары польскі геаграфічны слоўнік, які апісвае ўсе паселішчы Беларусі ў 19 стагоддзі, падказаў нам іншы адрас. Сядзіба кастравіцкіх дарожкавічы знаходзіцца на полачыне на беразе двіны за вярсту ад мястэчка дзісна. Заставалася толькі сабрацца ў дарогу, каб нарэшце паставіць ва ўсёй гэтай гісторыі кропку. У дарожкавічы адправіўся мой калега зміцер бартосік. У У маёнтак кастравіцкіх у дарожкавічы пад дзісной мы паехалі разам з полацкім паэтам алесем аркушам. І вялікіх спадзяванняў на гэтае падарожжа не ўскладалі. Ну сапраўды, што магло застацца ад шляхецкай сядзібы на колішняй савецка-польскай мяжы пасля віхураў два стагоддзя. Але адкрыцці пачаліся ўжо на ўездзе ў дзісну. Першы ж мужчына гадоў сорока ахвотна распавёў нам пра род народны горад, магдыбургскае права, Стафана Баторыя і вялікае княства. На маё пытанне, ці ўсе тут у дзісне такія краязнаўцы, мужчына не знайшоўся, што адказаць. Ну трэба ж ведаць, дзе жывеш. Мы з алесем падзівіліся, пераглянуліся, Але імя гіёма Апалінера нашаму дзісенцу вядомае не было. Дзісна гэта той рэдкі выпадак, дзе стагоддзі пакінулі па сабе шматлікія матэрыяльныя сведчанні. Настолькі сімвалічныя ў сваёй прыгажосці, што міжволі падзякуеш дзісінскаму лёсу, на першы погляд няўдзячнаму. Некалі вялікі павятовы цэнтр той літоўскай дзісеншчыны, дзе глыбокае імёры былі адно вёскамі, сёння гэтае мястэчка нават не райцэн цэнтр. Абыдзеная чыгункамі і вялікімі аўтатрасамі дзісна нібы схавалася да лепшых часоў. Нават помнік Леніну, гэты абавязковы атрыбут ледзь не кожнага калгаса тут знеслі самі ўлады. Затое на замкавай выспе можна ўбачыць і памацаць валы фартэцыі сцяпана Батуры. У знявечаных мурах францішканскага касцёла захраслі савецкія снарады, выпушчаныя па цэлі ў верасні 1939. -го. Ва ўжо разбураным францішканскім кляштары, падмуркі якога можна ўявіць сабе на зарослай травою пустцы, быў штаб паўстання 1831 першага году. А ва ўскразенскай царкве, пабудаванай у часы вешальніка, знаходзіцца ўнікальны абраз смаленскай Божай маці, а непадалёку школа, дзе вучыўся Язэп Драздович, а праз дарогу былы купецкі клуб, дзе гастралявала трупа ігната буйніцкага, а яшчэ музей з унікальнай дзісенскай керамікай і старой забудовы захавалася пасля ўсіх войнаў болей, чым у сталіцы. Якую будучыню прыхад захавала гэтаму гораду заўтрашняя гісторыя, калі ўлічыць яшчэ адно імя Гіём Апалінер. Радыёвабода вострая брама. Працяг гісторыі мы нарэшце дабраліся да радавога гнязда гіёма Апалінера ў дарожкавічы, шляхецкі двор кастравіцкіх на беразе дзвіны. выдаўніўцу полацкай зямлі алесю аркушу надзвычай важна далучыць да грона слынных землякоў імя вялікага французскага паэта таму у кампаніі з метра бартосіка алесь апынуўся ніяк не выпадкова вёска дарожкавічы пачынаецца адразу за горадам за старымі каталіцкімі могілкамі але калі не даязджаючы да вёскі кінуць погляд управа у бок дзвіны дык першае што кідаецца ў вочы старасветская мураванка, складзеная з вялікіх камянёў па ўсім відаць панская стайня. А калі пайсці ўздоўж дарогі, што заглыбляецца ўздзічэлы лес, у якім яшчэ можна пазнаць парк, дык неўзабаве з-за дрэваў адкрыецца не не рамантычныя руіны, а трохпавярховы палацык атынкаваны, але яшчэ не пафарбаваны. Бачна, што будаўніцтва ці рэстаўрацыя вядзецца няспешна і грунтоўна. Шэры колер свежага тынку кантрастуе з навакольным запусценнем. Алесь, а скажы, ты любіш глядзець на разваленыя старыя панскія сядзібы. Тут ёсць такая прыхажусь і такая романтыка пляс для фантазію зможш уявіць сабе якія людзі ж пацаравалі тут аб чым яны муж яны размаўлялі які зацікаўленні як калі былі ввогуле звязаны з этой зямлёю яны ж тут не просто жылі бо не просто жыццё прыйсці паспаць паесці яны ж нік былі звязаныя з усім цыклам этим жыццёвым мясцовым які нам касцёл ці царку яны ездзілі з кім яны кантактавалі з кім збіраліся як яны ладзілі свой вольны час ці хадзілі на паляванне ці штосьці яшчэ раз рабілі это такое жыццё это ж было багатае Найстарэйшая жыхарка дарожкавіча ў Зінаіда Казлоўская выдатна памятае сядзібу, калі тая яшчэ жыла і дыхала. За часамі панскае Польшчы. Сударыня Зинаида, а расскажите, что вы памятаете про... Про Копылову, про пана. Так, не ходили ніякие чутки, что тут ранее жили паны Костровицкие? Тут и памятник был Костровицкого, у сади, у Копыловых. Еще и написано Костровицкий, памятник стоял такий железный, узенький. А теперь не мало, все уже порылось. А коли помник это изнесли? Ай, давно. Как прошли русские, Як прыйшлі рускія, тады ўсё ўнітожылася. А што гэта была за сядзіба і, і што былі за паны? Добрыя былі добрыя. Ён рускі быў капываў рускі ага, праваслаўны. А тады яны выехалі у Польшчу. пан капылоў новы персанаж у нашай гісторыі у 1864 годзе калі за ўдзел у паўстанні каліноўскага расійская адміністрацыя пазбавіла кастравіцкіх іхныя сядзібы а саміх саслала ў арренбург гаспадаром іхнага маёнтку паводле польскага геаграфічнага слоўніка стаў Сергій карпаў у У мемуарах дзісенскіх гімназістаў міжваеннага часу яго называюць царскім унтерпрышыбеевым высокага рангу. З іншага боку існуюць сведчанні радства гэтага карпава з кастравіцкімі. А тут яшчэ ў працяг карпава усплывае нехта капылоў, расійскі пан, які ад савецкай улады уцякае ў Польшчу. Да ўсяго спадарня Зінаіда называе капылова пляменнікам кастравіцкіх. Гісторыя пачынае заблытвацца не менш, чым у эпічны сюжэт для тоўстага раману. Таму пакінем яе балетрыстам альбо архівістам, а самі вернемся ў дарожкавічы. А дом багаты быў у іх. памятаю багатай мэблі былі. Рэяль была і бараня бараня звалі. сядзіце так мы ідём каля этого пакою. А яна сядзіць, глядзім праз акно, яна сядзіць на рэялі і граіць. вярнуліся да сядзібы ў той час, калі велізарнае чырвонае сонца сядала за далягляд. Жывая карціна зачароўвала кожным імгненнем. Лясісты супрацьлеглы бераг нябачнай адсюль дзвіны ужо акунаўся ў змрок, а далёкі далягляд палымнеў чырвонымі промнямі. Невыпадкова кастравіцкія пабудавалі свой дом фасаднымі вокнамі на захад назіраць такі дзвінскі закат штодня сапраўдная раскоша. Радыёвабода вострая брама. Працяг гісторыі мы нарэшце дабраліся да радавога гнязда гіёма Апалінера ў дарожкавічы, шляхецкі двор кастравіцкіх на беразе дзвіны. гэта што мы назіраем гэта парк все все что засталося от этого парку бачна что ёсць такія дрэвы незвычайна для нашего лесу ці для наших паркаў савецкіх паркаў месца неверагодна прыгожае дзякуючы пойме дзвіны тут далягляд на захад туды дзе сядае солнце прычым дурака тут не просто ідзе тут яна не разгаліноўваецца тут нейкі паўвыспы ёсць ландшафт такі прыгожы Я думаю что тут і мог нарадзіцца паэт менавіта так гадуючыся ў гэтай прыгажосці тут не нарадзіўся ці нарадзіўся все равно чалавек які нараджаецца ён нараджаецца з таго матэрыялу з матэрыялу бацькоў дзядоў заўсёды перадаецца так, ж нікуды не знікае Таму это нараджэнне адбываецца у дзядах у парадзедах адбываецца нараджэнне некага на ідзе ідзеі пакуль нейкі спрыяльны момант не адбудзецца і тады ўжо адбудзецца такі цуд нараджэння паэта. умели выбирать место для життя. Слухай, а што там такое вось што там за пабудова з такіх нейкіх валуноў вялікіх панская стайня муроўка старажытная этой валуны і цэгла разам у гэтай муроўцы таксама ёсць нейкая прыгажосць як этой камні расстаўлены які ў колеру этой камні гэта цэгла падабраная нават дзіўна што так прыгожа рабілася стайня калі такая стайня то адпаведныя коні там былі Шкада, што аматары французскай паэзіі ў Францыі не ведаюць, дзе галоўнае месца, каб прыйсці паглядзець, з чаго пачынаўся апалінер, таму што ён пачынаўся менавіта з бацькоў з дзядовы спрадзеда, з той геннай памяці, якая ў яго была. А я думаю, што ў геннай памяці захаваўся гэты ландшафт, гэтая дзвіна і гэтыя мясціны, гэтыя людзі, ты заважыў як прыгожа нас сустрэлі мы просто приехалхалі як зваліліся з неба сюды і людзі тут ходзяць вакол нас і паказваюць і расказваюць і возяць нас по гэтую мястэчку. Давай кінем апошні позірк на шляхецкія руіны. Всё, што павінна памерці, яно абавязкова памарае я не успрымаю вось гэтыя руіны як могілкі потому что кожнаму часу адпавядае сваё там егіпецкі піраміды адпавядаюць свайму часу там калужская царква адпавядае свайму асафійскі сабор свайму часу это хутчэй мне нагадывае вот нейкі такія археалагічныя знаходкі нейкі артефакт капаюць археолагі знайшлі там кавалак з бану гэты артефакт ён і расказвае Ага вот тут жылі людзі чым яны займаліся што яны рабілі працягваюць жыць. Як фотаздымак у альбоме яны засталіся яны зачапіліся за эту зямлю міт які звязаны з этой сядзібою в этой прыгожы прыгожы міт які можна распісаць про які можна пісаць цэлую кнігу і звязана з этим з французскім паэтам і гэта можа быць нават старонка і месца для того каб турыст приехаў нейкі паломнік сюды які аматар паэзій неабавязкова это можа быць паломнік ці турыст французскі ты можа быть менскі студэнт які любіць французскую паэзію палінера і можа сюды прыехаць і дакрануцца да сапраўднага і зразумець што у вось гэтая беларуская земля выгадавала таксама такого паэта самае каштоўна гэтым разуменні ён зразумее што мы увязаны вось гэта сусветнае жыццё мы увязаны вось гэты еўрапейскі культурны міт мы увязаны ў яго адна з гэтых нітачак з гэта гіму пленэр і так нізачак вельмі шмат на жаль мы не маем яшчэ не маем такое добра ўяўленне пра то наколькі мы сур'ёзна увязаныя вось гэты еўрапейскі культурны кантэкст гэта праца і наших літаратараў і нашых гісторыкаў і я думаю што гэта якраз праца 21 стагоддзя напэўна дзесна і дарожкавічы акурат тое месца дзе разважаеш пра еўрапейскі лёс беларусі людзі якія прыдумалі саму нашу сучасную беларусь мыслілі яе ў еўрапейскім але ніяк не ў расейскім кантэксце маю на ўвазе выхадцаў са шляхецкіх маёнткаў філяматаў і філярэтаў палачаніна яна баршчэўскага які ў пецярбургу выдаваў часопіс незабудка по-польску менчука дуніна марцінкевича і веленчука каліноўскага усе яны хто прыдумаў Беларусь і блізка не разважалі пра ўсходнеславянскую еднасць пра сваяцтва ці адзінства беларускага і расейскага народаў вось вам метамарфоза гісторыі нашчадкі тых, хто прыдумаў Беларусь, нават само гэтае імя для сучаснай нацыі краіны сёння ў Беларусі апынуліся ў загоне тады як пануюць нашчадкі тых, хто усяляк гэтае імя адмаўляў і нават заканадаўча забараняў у 19 стагоддзі. Так і бачыцца бацька беларускага адраджэння францішак Багушевіч на сённяшняй менскай вуліцы, які чытае шырачэзны плякат галасуй за Беларусь як не прагаласаваць, калі ты сам некалі гэтае імя за сваёй краінай і сваім народам замацаваў. Толькі змест гэтага імя аказваецца зусім адваротны ад таго, які ўкладаў ты. Ты казаў, не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі, А тут, аказваецца, і пакінулі і ўмёрлі. Адна толькі назва твая і засталася Беларусь. Але не сустрэнеш Багушевіча ў Мску і нават духу ягонага не сустрэнеш. На спатканне з ім трэба ехаць далей ад афіцыёзу і бліжэй да старых дрэваў і старых камянёў. Радыё Свабода, вострая брама працяг гісторыі мы нарэшце дабраліся да радавога гнязда гіёма палінера ў дарожкавічы шляхецкі двор кастравіцкіх на беразе дзвіны зміцер бартусік і алесь аркуш вот едзе калгасны трактор вельмі арганічны ён канешне глядзіцца на фоне старога парку А я часам думаю, як мала ўсё ж такі Беларусі засталося ад э, великкалітоўскай спадчыны, просто нейкія ашмёткі, нейкія разваліны, нейкія камяні, Але нават таго, што засталося, яно яшчэ працягвае праменіць, яно яшчэ працягвае працаваць, яно яшчэ працягвае злучаць і з тым часам і з еўрапейскай культурай Я думаю што немало то і засталося тому что вот зараз я бачу выйшла некалькі э, кніжак пра сядзібы вось па ўсёй беларусі я гляжу што ў кожным раёне ёсць шмат этих сядзібаў і цалкам захаваных будынкаў і просто руіную падмуркаў гэтых сядзібаў просто невычэрбная крыніца для наших гісторыкаў для пісьменнікаў это просто кладзеш розных сюжэтаў для раманаў і прыгодніцкіх і якіх заўгодна і просто романтычных гістарычных і пра каханне. высветлілася, гэта быў не калгасны тракт. За рулём сядзеў праваслаўны бацюшка. На тле пакінутага маёнтку поп на трактары выглядаў больш нечакана за прывід колішніх гаспадароў. Айцец Геннадзь прыехаў на сваю будоўлю спалоханы візітам чужынцаў. Цяпер сядзіба кастравіцкіх належыць яму, Геннадзю каранеўскаму. Трэба адзначыць, густ у святара някепскі. Мы напрасіліся да айца ў госці. вы аднаўляеце гэтую старую сядзібу кастравіцкі да. А як вам прыйшла гэтая ідэя ўзяць гэты развалі нічого ну, не было вообще адзін уголок і куча мусор 10 лет восстанаўлю сам ну восстанавливаю потом у фундаменту что было точно тут фундамент расчистили і такія стены толстыя такія па метр 20 точно делаем з таго же самого кирпича это будзе ваш дом ну надеюсь. Короневских, рода Короневских. Сядиба. <laughs> А вы ведаеце так э, что гэта котлішча радавое французскага паэта гіёма аполінера Да, Ведаю. Ведаю. Там Моя сестра работает в типографии, она в этом следующая. И я тоже литературой не занимаюсь. Просто так воля Божья была. Раз, вот зах- задумал дом строить, а меня раз захотелось это место, понравилось, и начали работать. И коли это все планируется. Планирую на будущий год. Теперь все удивляются. Некоторые смеялись меня. О, взял развалину, свалку такую, что же будет. А теперь ходят. Диву даются. ведаю чаму, але мне было крыху сумна ад таго, што ў старой сядзібы ўжо ёсць гаспадар. Гаспадар дзейны, энергічны, які не дасць ужо заняпасці сценам можна зразумець, што сядзіба кастравіцкіх скончылася яшчэ ў 1863, але ўсё роўна было крыху сумна. Як быццам у гісторыі, якой яшчэ працягвацца, разгортвацца і інтрыгаваць, недарэчна паставілі кропку. На маю думку, кропку мы паставілі толькі на мапе, а не ў гісторыі. Гэта значыць, што цяпер мы ведаем дакладны адрас радавога гнязда кастравіцкіх. Што да гісторыі, дык яна відавочна працягваецца рупнай працай духоўнага чалавека каранеўскага, нават прозвішча, якога так блізкае да фамілій папярэднікаў, як кастрыца да каранёўка. Аказваецца, нішто не прайшло, не мінула і зеллем не зарасло. Усё толькі пачынаецца. Пачынаецца гісторыя слыннага паэта Адама Мецкевіча, які гасцяваў у дарожкавічах і запісаў у альбом гаспадыні маёнтку Людвікі Кастравіцкай свой верш матрос загінуць не можа краіна, дзе жонкі і дзевы такія. Пачынаецца гісторыя караля Кастравіцкага, які народзіцца ў сям'і сасланага адсюль у Арэнбург паўстанца Адама Кастравіцкага і стане знакамітым беларускім паэтам, адным з першых творцаў нашага нацыянальнага адраджэння карусём каганцом. Пачынаецца гісторыя французскага паэта Гіёма Апалінера у пашпарце Вільгельма Альбера Апалінара Кастравіцкага, бо ён, як заўважывалі сяркуш, зроблены з таго самага матэрыялу, што і ягоныя дарожкаўскія дзяды прадзяды. І гэта толькі тры гісторыі трох славутых паэтаў. Можна сабе ўявіць, колькі яшчэ адкрыццяў тоіць у сабе гэты маёнтак і гэты род. Música